пастора. Heute predigt die Helena, die Frau vom Pastor. Спасибо. Dankeschön. И мы продолжаем нашу серию Und wir machen «Необычно». weiter mit der Predigtserie Ungewöhnlich. И сегодня мы поговорим о Елисее. Und heute werden wir über den Elisa reden können. Елисей был пророком. Der Elisa war ein Prophet Елисей имел необычную судьбу. und der Elisa hat ein ungewöhnliches Schicksal gehabt. И вот Он однажды принял необычное решение. Und er hat eines Tages mal eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen, которое повлияло на всю его жизнь. das auf sein ganzes Leben Einfluss hatte. И это влияние дошло сегодня до нас даже. Und dieser Einfluss hat sogar uns in die heutige Zeit erreicht. Поэтому спустя столько времени, столетий, даже тысячелетий. Да, Deswegen äh, so viel Zeit ist vergangen und äh, tausend, also hunderte von Jahren. Да, и мы сегодня все еще говорим о нем. Und wir reden immer noch heute über ihn. Елисей был одним из самых необычных людей в Also der Библии. Elisa war der, einer von den ungewöhnlichsten Menschen aus der Bibel. Вера и чудеса этого пророка просто восхищают. Also der Glaube und die Wunder von diesem Propheten, sie bewundern uns einfach und Исто- begeistern. История э, Елисея начинается в третьей э, книге Царств, 19 главы. Und die Geschichte von dem Elisa fängt äh, mit 1. Könige äh, praktisch mit diesem äh, Buch. Если вы хотите почитать, то Also wenn вот ihr gerne nachlesen начните wollt, там. also fangt bitte dort an. И вот мы читаем в этой истории, Und so lesen wir in dieser Geschichte, что в жизни пророка Илии наступает кризис. Dass in dem Leben von dem Propheten Elia eine Krise kommt. Это не был кризис среднего возраста. Also das war keine midlife crisis in Я seinem думаю, Leben. что тогда, наверное, про это и не знали. Ich denke, damals haben die Leute davon kein, keine Ahnung gehabt. Но Илия был Божьим пророком. Aber der Elia war Gottes Prophet. И он жил в постоянной опасности. Und er äh, lebte immer in Gefahr. Вот такая ситуация была в Израиле в то время. Denn damals war so eine Situation in Israel. Also all diejenigen, die Gott angebetet haben, wurden verfolgt. потому что царь и его жена, царица Изавель, были нечестивые. Denn äh, der König damals und seine Frau, die Isabel, die waren gottlos. Они были идолопоклонниками. Sie waren äh, Gott, äh, also die waren Götzenanbeter. И вот в жизни пророка Илии наступил кризис. Und so kam jetzt eine Krise in das Leben von Elia. Божьих пророков убили. Alle Gottes Propheten wurden В umgebracht стране идол- идолопоклонства. und im äh, Land herrschte die Götzen, Götzendienst. Слово Бога никто не слушает. Und Wort Gottes hört, ke- hört keiner zu. И я, Господь, один остался. Und ich nur bin geblieben, Herr. И моей души ищут. Und man trachtet nach meiner Seele. И вот он жил в постоянной опасности. Und so lebte er ständig unter Lebensgefahr Илья должен был постоянно скрываться. und musste sich ständig verstecken. И вот он такой разочарованный, Und so ist er richtig enttäuscht gewesen. уставший, предстает пред Богом Er ist müde und kommt vor Gott и жалуется ему. und klagt vor ihm. И Бог приказывает ему помазать вместо себя в пророке Елисея. Und Gott befahl ihm damals, dass er äh, den Elisa als äh, sein Nachfolger Propheten salbt. Что делал Елисей, когда его нашел Илья? Was machte Elisa, als der Elia gefunden hat? Он не молился. Also er hat nicht gebetet. Ничего особенного он не делал. Er hat nichts Besonderes gemacht. Он пахал поле. Er hat einfach nur auf У seinem него Feld были geackert. быки, Er hatte Ochsen gehabt и он пахал. und er hat äh, der- sein, sein, sein Feld bebaut. Тот, кто в поле работал, тот знает, как это Also тяжелая derjenige, der работа. schon да? mal am Feld gearbeitet hat, weiß, was das für eine schwere Arbeit ist. Э, Раньше не было машин, комбайнов. Also früher gab es keine Maschinen und keine Ч- extra Часто надо solche было Werkzeuge dazu. самим впрягаться в эти в в пару, <laughs> ва- я не знаю, в этот Also плуг. oftmals musste mi- äh, man sogar selbst äh, beim Flug äh, helfen, Земля в Палестине каменистая, denn das, äh, mh, die, die Erde in Palästina ist sehr steinig очень тяжелая работа. und äh, es ist eine sehr schwere Arbeit, Чтобы вырастить урожай, um eine Ernte dort hervorzubringen. о, надо было очень много тяжело работать. Also man musste sehr lange und sehr viel arbeiten und schwer arbeiten. Кем был Елисей, когда его нашел Илья? Äh, wer war der Elisa, als der Elia ihn gefunden hat? Он был обычным молодым человеком. Er war ein gewöhnlicher junger Mann. Здесь есть молодые люди? Gibt es hier junge Leute? Есть, конечно. Natürlich. Да. Он был обычным молодым человеком. Also er war ein gewöhnlicher junger Mann. Между прочим, из богатой семьи. Äh, übrigens, der war aus einer reichen Familie. потому что мы здесь читаем, Denn wir lesen hier, что у него было 12 пар валов, dass er zwölf Paar Ochsen hatte. э, 24, да? <laughs> Also Кто считать insgesamt умеет. sind das 24, wer von euch zählen kann. Было поле, Es gab ein Feld и были слуги. und es gab dort Knechte. Я думаю, минимум, наверное, 20. Also ich denke, der hat mindestens 20 То есть Knechte gehabt. Он был из богатой семьи. Das heißt, er war aus einer reichen Familie. Какая судьба ожидала Елисея? Also welches Schicksal erwartete ihn dann? Я думаю, что Елисей особо не заморачивался. Ich denke, der Elisa hat sich da keine vielen großen Gedanken gemacht. Он знал, что когда umрет отец, Er wusste, äh, wenn der Vater stirbt, тогда все это наследство достанется ему. dann wird er all das vererben. Ну какая у него судьба? Also was hat er dann für ein Schicksal? Такая же, как и у отца. Genau dasselbe wie bei seinem Vater. Бизнес, Business, поле, sein Feld, подчиненные, die, seine Mitarbeiter, фирмы, так сказать. да. also so, so im Groben gesagt die Firmen. Тут все было ясно. Also da war einfach alles klar. И вот появляется пророк Und so Илья. kommt jetzt äh, der Prophet Elia plötzlich. Знаете, он был, можно сказать, вот самым таким скандальным пророком Ветхого Завета. Wisst ihr, äh, wie man so schön sagen kann, er war zur damaligen Zeit der skandalöseste Prophet äh, überhaupt. Потому что он жил при нечестивом царе Ахаве. Denn er lebte zu der Zeit äh, des gottlosen äh, Königs Ahab. Ему приходилось бороться с идолопоклонством Also er musste ständig gegen Götzendienst kämpfen, в царстве. also in diesem Königreich. Он постоянно обличал царя и его жену Изавель. Also er musste ständig den König und seine Frau Isabel äh, ermahnen. И они сделали пророка Илью своим личным врагом. Und sie haben ihn als, äh, seinen persön als ihren persönlichen Feind gemacht. Вы знаете, так иногда бывает. Wisst ihr, es passiert manchmal so, Когда ты говоришь истину wenn du die Wahrheit raussprichst, кому-то, jemanden die Wahrheit истина sagst. может быть такой неудобной для Äh, людей. die Wahrheit kann äh, nicht so bequem für die Menschen sein, Потому что она вскрывает грехи. denn sie offenbart die Sünden, Даже без громких слов. sogar ohne die lauten Worte. Истина вскрывает грехи. Die Wahrheit äh, bringt И die это- Sünde ans, ans Это Licht. очень неудобно. Und es ist sehr, sehr unbequem, И glaubt mir. вот Илья, он уже устал от этих постоянных обличений, Und der Elia ist einfach schon müde geworden, ständig die Menschen zu от ermahnen, постоянной этой борьбы, von diesem ständigen Kampf, постоянно быть в бегах от этой царицы, да? ständig äh, auf, der, auf der Flucht zu sein von dieser, von dieser Она Königin. хотела его убить. Sie wollte ihn umbringen. И вот Бог находит ему преемника. Und so äh, findet Gott für ihn einen Nachfolger. И вот Илья идет, Und so geht der Elia, он видит Елисея. er sieht den Elisa Что он делает? und was macht er? Он просто кидает в него свой плащ. Also er schmeißt einfach auf ihn seinen Mantel. Надо было свой плащ принести. Also ich hätte meinen Mantel У mitbringen меня есть sollen. такой крутой плащ. Also ich habe richtig so einen coolen <laughs> Mantel. Oh, du hättest auf mich schmeißen Да, können. могла бы на <laughs> тебя бросить. Also nächstes И он Mal. кидает на Елисея свой плащ. Und so schmeißt er auf den Elisa seinen Mantel. И знаете, Елисей, он не возмутился и не закричал. Und wisst ihr, der Elisa hat sich nicht empört oder hat ihn angeschrien. Эй, ты, Hey du, сейчас добросаешься тут, да? du <laughs> schmeiß noch ein paar Mal, dann Сейчас, kriegst сейчас du так eine. <laughs> догоню. Ich hol dich auf und du bekommst noch eine. Иногда можно такое услышать, да? Also manchmal kann man sowas hören. Окей. Э, э, Aber der Elisa war sehr demütig in seinem Herzen. Und er hat verstanden, da ist etwas dahinter, irgendein Geheimnis, ein Sinn. Ähm, die Menschen früher haben nicht so viel geredet wie heutzutage. Die haben früher mit irgendwelchen Anmerkungen oder mit irgendwelchen Zeichen sich äh, ja, verständigt. И вот бросая плащ на кого-то, Und indem man einen Mantel auf jemanden schmeißen, geschmissen hat, это было как бы приглашение. das gilt sozusagen als eine Einladung. <laughs> Не хочешь ли ты носить такой плащ? Möchtest du vielleicht diesen äh, so einen Mantel auch tragen? Было известно, что такие плащи носили только пророки. Und es war bekannt, dass solche Mäntel nur Propheten getragen Поэтому haben. Елисей понял намек. Deswegen hatte Elisa diese Anmerkung ge- äh, verstanden. И вот он видит утомленного пророка Илью. Und so sieht er so einen ermüdeten Propheten Elia. Он тут же разбивает свой плуг, In demselben Moment äh, zerbricht er seinen Pflug забивает вала, und schlachtet einen Ochsen готовит ужин, und bereitet ein Abendessen vor, кормит его. äh, gibt ihm was zu Вот essen. такая поразительная реакция, да? Und schaut her, was für eine verblüffende Reaktion Особенно überhaupt. для нашего времени. Also besonders für unsere Zeit. Я не знаю, Ich weiß es selber nicht. объявил ли Илья о Божьем э, избрание Елисея до ужина или после ужина. Ob der Elia dem Elisa erzählt hat, dass Gott ihn auserwählt hat, ob das äh, vor dem Essen oder nach dem Essen Мы gesagt hat. ничего не читаем Wir здесь. lesen nichts davon hier. Мы видим вот это гостеприимство, и открытое сердце Елисея. Also wir sehen hier die Gastfreundschaft und das offene Herz von Elisa. И мы видим, что Елисей, он беспрекословно подчиняется. Und wir sehen, dass Elisa widerspruchslos ihm einfach sich unterwirft und ihm gehorsam ist. Хочу обратить ваше внимание, Und ich möchte ein bisschen eure Aufmerksamkeit что darauf у, lenken, у Елисея был выбор. dass Elisa eine Wahl hatte. Прежде чем он сказал «да», Bevor er Ja gesagt hat, у него был выбор. Hat er eine Wahl gehabt. Илья ведь, он просто кинул в него плащ. Denn Elia hat einfach nur auf ihn seinen Mantel geschmissen. Это было просто приглашение. Das war nur einfach eine Einladung. Елисей мог проигнорировать это, да? Elisa hätte das ignorieren können, И он не, он, он не задавал себе вопросы. Und er hat sich keine Fragen gestellt. А как же мой бизнес? Ey, was passiert jetzt mit meinem а Business? как же моя мечта? Was ist mit meinem Wunsch? Я also вообще-то жениться Traum? собирался. Да? Ich wollte doch heiraten. А семья, отец? Was ist mit Familie? Was ist mit Vater? Äh, mit Vaterschaft? И, и- и Елисей, он просто подчиняется. Und der Elisa, der unterwirft sich einfach. И он принимает решение. Und er trifft eine В Entscheidung этот момент, in diesem selben когда он Moment, слышит, что Бог его призывает. wo er hört, dass Gott ihn beruft. Если Бог говорит «да», Wenn Gott Ja sagt, то кто я такой, чтобы сказать «нет»? Dann wer bin ich, dass ich ein Nein sage? Если Бог говорит «да» Wenn Gott ja sagt, в твою жизнь, in dein Leben hinein, то кто ты такой, dann wer bist du, чтобы сказать Богу «нет»? Um Gott Nein zu sagen. И знаете, между прочим, Und wisst ihr, außerdem, Елисей знал о пророке Илии все. Wusste der Elisa alles über den Propheten Elia. В царстве не было ни одного человека, кто бы не знал, кто такой пророк Илья. Denn in diesem Königreich äh, gab es keine an, keinen einzigen Menschen, der nicht Elia gekannt hat. Он знал, что Бог говорит к нему, Er wusste, dass Gott zu ihm spricht, но он также и знал, aber er wusste auch, что царь ищет убить его. dass der König nach seinem Leben trachtet. И вы знаете, иногда нам кажется, Und wisst ihr, manchmal kommt es uns so vor, О, это так престижно быть Божьим пророком. Oh, es ist so vorteilhaft, ein Prophet Gottes zu sein. Божьим служителем. Oder so ein Gottesdiener zu sein. Да, это престижно. Ja, es ist äh, gut und es ist, äh, bringt so seine Vorteile. Это так престижно говорить с Богом, Es ist so äh, schön und äh, vorrechtlich, mit слышать Gott zu Его reden. слова, Also seine Worte zu hören, передавать их людям. äh, diese Worte auch den Menschen Все тебя rüberzubringen. уважают. Und alle respektieren dich. О, пожалуйста, помолитесь за меня. О, Что bitte. скажет Господь? Oh, betet für mich und sagt mir, was, äh, was, kann, was hat Gott für mich? Но это большая ответственность. Aber es ist eine Riesenverantwortung. Это абсолютное послушание. Das ist absolutes Gehorsam. Это полное посвящение. Das ist vollkommene Hingabe. Если ты хочешь быть Богу близко, Wenn du Gott nahe sein willst, тебе нужно посвящение Ему. Dann brauchst du Hingabe ihm gegenüber. И вот перед Елисеем Илья. Und so steht äh, vor Elise der Elia. Уставший, разочарованный. Müde, enttäuscht. Не очень хорошая реклама, правда? Also keine gute Werbung, oder? Когда ты кого-то кого вербуешь, так сказать, да? Wenn du jemanden so wirbst? Не очень. Also ist keine so gute Но Werbung. Елисей принимает призвание от Бога для себя. Aber der Elisa nimmt die Berufung von Gott für sich selbst. Он не смотрел на обстоятельства, в которых оказался Илья, Er hat nicht auf die Umstände geschaut, in denen der Elia jetzt gerade sich befand. но он смотрел на Бога в этот момент. Aber in dem Moment schaute er auf Gott. И Елисей, он не стал оборачиваться назад. Und der Elisa ähm, drehte sich nicht nach hinten um. И он не стал подсчитывать цену. Er hat nicht angefangen, äh, den Preis dafür zu zählen. Это удивительно. Und das ist sehr äh, bewundernswert. Потому что это, это логично, правда? Denn es ist eigentlich logisch. То есть мы подсчитываем цену, что мне это будет стоить, а Eigentlich как, а ähm, то, rechnen что. wir, hey, was wird das mir alles kosten? Понимаете, вот Елисей, он вот всем сердцем, Versteht ihr? Aber der Elisa hat es mit dem ganzen он Herzen принял äh, решение gemacht. Er hat mit dem ganzen Herzen diese Entscheidung getroffen и пошел за Богом. und ging Gott nach. Кто из вас поступает так же? Also wer von euch handelt Не genauso? руки. Ihr braucht nicht die okay. Hände hochzuheben. Необыкновенное посвящение. Das ist eine ungewöhnliche Hingabe. Из всего этого следует, Und aus dem alles Volk hinaus, Все, что делал Heraus. Елисей, all das, was Elise gemacht hat, он делал на все сто процентов. er hat alles zu 100% gemacht. Полное посвящение. Der hat eine vollkommene Hingabe Он gehabt. оставил семью. Er hat seine Familie zurückgelassen. Он оставил свою мечту быть успешным бизнесменом. Er hat seinen Traum zurückgelassen, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein. Он оставил свои планы на жизнь. Er hat seine Pläne für sein Leben zurückgelassen. Он оставил все, что знал и любил. Er hat alles zurückgelassen, alles, was er kannte und alles, was er liebte. Он отдался Богу и доверился ему. Er hat sich komplett Gott hingegeben und hat ihm äh, sich anvertraut. Он знал, что с Богом не может быть плохо. Er wusste, dass mit Gott es ihm nicht schlecht С gehen kann. Богом всегда лучше, чем быть самому по Mit себе. Gott ist es immer besser, als selbst zu sein Амен. und alleine zu sein. И вы знаете, самое трудное для христианина Und wisst ihr, das Schwierigste für einen Christen – это выйти из зоны своего комфорта. das äh, aus, der, aus äh, seiner eigenen Zo- äh, Komfortzone rauszugehen. Потому что у нас у всех есть желание служить Богу, правда? Denn jeder von uns hat äh, einen Wunsch, Gott zu dienen, nicht wahr? У нас есть желание служить Богу. Also wir haben ja Wunsch, Gott zu dienen, Мы oder? даже готовы это делать. Wir sind sogar bereit, es zu tun. Мы даже мечтаем. Wir äh, träumen sogar davon. Как бы я сделал то или это. Wie hätte ich das oder jenes gemacht? Пойду туда, скажу то. Ich gehe dahin und sage das und jenes. Но. Aber. Но. Aber. Мы слишком любим свой комфорт. aber wir lieben viel zu sehr unseren eigenen Komfort. Разве это не так? Ist das nicht so? Да, это так. Es ist so. И я тоже вам вам это говорю. Und ich sage das euch Я auch so. тоже люблю свой комфорт. Also ich liebe auch meinen Komfort. Окей. <laughs> Мы слишком любим свой комфорт. Also wir lieben viel zu sehr unser Komfort. И вот часто наши самые благие намерения и мечтания Und oftmals unsere besten, unsere guten Absichten так и остаются на диване. Bleiben auch genauso auf der Couch liegen. И все это остается просто в наших мечтах. Und es bleibt all das nur einfach in unseren Träumen, in unseren Wünschen. И Елисей показывает нам, Aber der Elise zeigt uns hier, что выйдя из зоны комфорта, dass indem man aus dieser Komfortzone rausgeht, мы можем открыть для себя können wir für uns was finden, entdecken. чудесную судьбу. Wir können für uns die wunderbarste Schicksal finden, Чудесную судьбу, die wu- also wundervollen Schicksal finden, наполненную Божьими делами, das mit, äh, das mit Gott seinen Werken gefüllt ist. чудес, чуд- Божьими чудесами. Also mit Gott sein, mit Gott sein Wunder. Wir können für uns einen wundervollen Gott entdecken. не религиозного Бога, Also keinen religiösen Gott, а живого sondern и einen чудесного lebendigen und einen Бога. wundervollen Gott. И пережить необычные, удивительные вещи в своей жизни. Und äh, erleben äh, Dinge, die man vorher nicht erlebt hat. Wundervolle und ungewöhnliche Dinge. Амин. Amen. Амин. И вот дальше мы читаем, Und weiter lesen wir, что Елисей твердо решил следовать за Ильей. dass der, dass der Elisa fest entschlossen war, Elia nachzufolgen. Давайте откроем четвертую книгу Царств, вторая глава, первый, второй стих прочитаем. Lass uns mal 2. Könige Kapitel 2 und die Verse 1 und 2 vorlesen. Bitte. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinne- hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, bleib doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr liebt und so wahr deine Seele liebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. И вот Илья должен, идти, должен был идти в Эфиль, Äh, so musste Elia nach Bethel gehen, но Бог сказал ему, чтобы, чтобы Илья сказал Елисею, он может остаться. aber Gott hat gesagt zum Elia, also der Elisa kann äh, da bleiben. Er muss nicht Ему не mitgehen. обязательно идти с Ильей. Also er muss nicht unbedingt mit Elia gehen. Он устал Er ist doch müde. и может отдохнуть. Er kann sich entspannen und ausruhen. Отдохни, Елисей. Also bir- äh, entspann dich, У Elisa. меня там свои дела, тебе не Ich habe обязательно ich hab туда dort meine идти. Sachen, du brauchst nicht dahin zu gehen. Бог хотел проверить Елисея, Äh, Gott wollte den Elisa prüfen, насколько твердым осталось его решение служить ему. wie fest äh, sein Entschluss immer noch ist, Gott zu dienen. Насколько твердым осталось его посвящение. Also wie äh, fest ist seine Hingabe immer noch da ist gegenüber Gott. Может быть, узнав вот будни пророка, Äh, wenn man zum Beispiel den Alltag von einem Propheten Вот äh, so ansieht, вот эти тяготы жизни пророка он бы передумал. vielleicht wenn er diese äh, Schwierigkeiten und diese Mühen von einem Propheten erfahren hätte, Но Елисей был тверд в своем решении. Aber trotzdem ist der Eli, Elisa ähm, war fest entschlossen. И его посвящение Богу и его учителю было абсолютным. Und seine Hingabe gegenüber Gott und seinem Lehrer war ähm, ja, widerspruchslos. Даже несмотря на неудобства и неудобства жизни. Auch wo er diese Unannehmlichkeiten gesehen hat, war er trotzdem мы, fest entschlossen. Und wir lesen weiterhin hier. Also was der Elisa sich gewünscht hat. Das ist der Vers 9. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach, möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Also dein Geist, der in dir ist, soll auf mir zweifach rüberkommen. И вот когда Илья был взят от него, Und als der Elia von ihm genommen wurde, Елисей не растерялся. Elisa hat sich, äh, war nicht plötzlich verwirrt. У него была цель, Er hatte ein Ziel и gehabt он намеревался получить от Бога двойное помазание. und er hatte vorgehabt, von Gott eine äh, doppelte Segnung zu bekommen. И он, был, Salbung. и он был готов Und er war bereit dazu, принять это помазание. diese Salbung anzunehmen. Мгм. И 4 глава, 2 стих, 14-15 стих. Vierte Первый. Glava. Э, Вторая глава, 14-15 стих. Давайте Und прочитаем. äh, nochmal zweite Könige, äh, jetzt die Weiter. Verse 14 und Просто дальше 15. читаем. Мгм. Wir lesen das einfach weiter. Und er nahm den Mantel der Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott der Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte sich das in beiden Seiten und Elia ging durch, Elisa. Und als die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüberstanden, das sahen, sprachen sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. И Елисей не растерялся. Also Elisa kam nicht plötzlich durcheinander. Что делать, что делать? Also was soll ich jetzt plötzlich tun? Он схватил этот плащ Er hat einfach Илии, diesen Mantel einfach geschnappt von Elia. подошел Er ging zum Wasser, ударил hat einfach geschlagen auf das сказал. Wasser, gesagt и сделал. und getan. Подошел, Ging, сказал, gesagt <laughs> у- ударил, und да, getan. и пошел, сделал. Und dann ging und machte weiter. Окей. Okay. Если Бог хочет использовать человека, Wenn какая у него цель? Wenn Gott einen Menschen gebrauchen will, was hat er denn für ein Ziel? Просто удивить нас своими чудесами? Uns einfach nur äh, äh, bewundern mit, mit seinen Вау. Wunder. Wow. Oder Какой у erst- нас Бог. was für ein Gott haben Чтобы мы wir. потом могли писать смс да? Damit er dann später äh, WhatsApp oder SMS schreiben Или в Facebook постовать. oder posten das auf Facebook. Да, это классно. Ja, это das ist здорово. echt klasse und es ist Но toll. вы знаете, что у Бога вообще-то не эта цель. Wisst ihr, Gott hat eigentlich nicht das Ziel. Бог всегда действует из побуждения любви. Also Gott handelt immer aus Motiven der Liebe. Он не делает себе рекламу. Er macht keine Werbung für sich. Он действует из побуждения любви. Also er handelt immer aus Motiven der Liebe. И он также ищет себе людей, Und auch so sucht er für sich die Menschen, которые тоже будут действовать и служить ему из побуждения любви. die genauso ihm dienen werden aus Motiven der Liebe. Как Бог не делает себе рекламы, Wie Gott sich keine Werbung macht, так же и его служителя so sollen auch seine не Mitarbeiter должны делать себе keine Werbung рекламы. für sich machen. Представьте себе, Stellt euch vor, если бы Илья и Елисей, äh, wenn Elia und Elisa, совершая такие чудеса, die solche Wundertaten, вдруг возгордились, plötzlich stolz geworden wären, начали бы использовать Божий дар в корыстных целях, und würden ihr, ihre Gabe in den, also in den schlechten, also in den schlechten Absichten verwenden. Да мы сплошь и рядом такое видим, да? Also wir sehen das um uns herum sehr oft. Наняли бы секретаршу. Что? наняли бы секретаршу. Also, sie würden sich eine Sekretärin äh, anheuern. Чтобы всех записывал на прием, да, к пророку. Damit sie, damit sie alle aufschreibt in die Liste, damit der Pro, für Propheten, also einen Buchhalter. Чтобы деньги подсчитывал, да. Damit der Geld zählt. Okay. Okay. Представьте себе. Stellt euch vor какое поношение было бы на Бога. Also was, wie wäre der Gott dadurch beschämt? Вместо славы поношение. Also anstatt der Ehre würde ein Scham auf Gott fallen. Как много зависит от человека. Wie viel von einem Menschen überhaupt abhängt. И человека грешного. Und von einem sündigen Menschen. Вы понимаете, как много нам Бог доверяет. Versteht ihr, wie viel Gott uns an anvertraut? Вот доверяет свое сокровенное. Also er vertraut sein Innerstes, sein Bestes. Вы понимаете, вот весь тот риск, Also versteht ihr, das ganze Risiko, на которое идет Бог, was Gott auf sich nimmt, когда Он доверяет нам свое дело. wenn er uns sein Werk anvertraut, Разве это не любовь? ist das nicht Liebe? Он верит в нас. Er glaubt an uns. Его славное имя стоит на кону. Äh, seine, se- sein herrlicher Name äh, ist auf, auf eine Karte gesetzt bei uns. И вот Елисей оказался верный. Und der Elisa erwies sich als treu. И Илья оказался верный. Und der Elia war auch И treu. Павел, и Петр. Und Paulus und Petrus. А Иуда нет. Aber Judas nicht. И Димас нет. Und der Demos auch nicht. Да, мы читаем об этом в э, Новом Завете. Also wir lesen das im Neuen Testament. О нем Павел пишет, Über ihn schreibt der что Paulus, Димас оставил меня, dass der Demos mich belassen hat, возлюбив нынешний век, indem er diese Zeit äh, liebgewonnen и hat, пошел там diese куда-то, Welt, да, und ging einfach weg. в Фессалонику, там, в Er ist in Креске. Thessaloniki gegangen oder an einen anderen То Ort. есть своими путями пошел. Also er ist seine Wege gegangen. Он возлюбил мир больше, чем Бога. Er hat die Welt besser geliebt als Gott. А Елисей возлюбил Бога больше, чем мир. Aber der Elisa hat Gott mehr geliebt als diese Welt. Больше, чем комфорт. Also mehr als sein Komfort. Лучше лишения. Also das ist die beste Entscheidung. Лучше лишения. Лишения. Лишай себя всего. Achso, es ist besser, äh, das, Ganze, ähm, das Ganze zu entbehren, Неудобства. äh, die Unannehmlichkeiten, Жизнь среди людей. ähm, das Leben unter den Menschen, Служение. äh, Dienst. Постоянно решать какие-то проблемы, да, чьи-то. Also man muss dann ständig irgendwelche Probleme von Menschen ent, äh, lösen. Но быть нужным. Äh, es ist besser, das Ganze zum mitzumachen, als, äh, als selber im Komfort zu leben. но быть нужным. Aber trotzdem gebraucht zu werden и жить Gott. в Божьем присутствии. Und in Gott seine Gegenwart zu leben. В Его воле. Nach seinem Willen. Это так глубоко. Das ist so tiefsinnig. Это дает мир в сердце. Das gibt dir Frieden in dein Herz. Это такое удовлетворение внутри. Das ist so eine tiefe Befriedigung Своей in deinem жизнью. Herzen und äh, durch dein Leben. Когда ты знаешь, Wenn du weißt, что ты на своем месте, dass du an deinem, an deinem Platz bist, там, куда Бог тебя поставил, dort, wo Gott dich hingestellt hat вот в этой жизни, und die, in diesem Leben. как говорят, ты занял свою нишу, да? Wie man so sagt, du hast deinen Platz eingenommen. И вот Елисей, Und jetzt der Elisa, он был в служении, er war in seinem послушайте, Dienst, also hört bitte zu, 65 лет. also 65 Jahre. Он пережил шесть израильских царей. Er hat sechs israelische Könige überlebt. И он умер, когда ему было почти сто лет. Und er wow. starb, als er fast 100 Jahre alt war. Ja. И угу. вы знаете, он был дольше всех других пророков служения. Wisst ihr, und er war am längsten im Dienst als alle anderen Propheten. И он не разочаровался. Und er enttäuschte nicht. И не сломался. Und er brach nicht zusammen. И он остался верным до конца своей und er blieb жизни. bis zum äh, seinem Lebensende Gott gegenüber treu. И мы даже читаем в Библии. Und wir lesen sogar in der Bibel, что даже после своей смерти, dass sogar nach seinem Tod, его останки смогли послужить. Äh, sind seine äh, Überbleibsel, also das, was von ihm übrig geblieben ist, konnten ihm dienen, also den Menschen dienen. Там была война, Also dort gab es äh, einen Krieg и вот солдаты убегали от врагов. und äh, so flohen dann die Soldaten von ihren Feinden. И они бросили умершего человека на могилу Елисея. Und sie haben einen toten Menschen auf, den, auf das Grab von Elisa geschmissen. И этот, этот умерший, он воскрес. Und dieser Tote ist auferstanden. Он воскрес Er ist auferstanden от соприкосновения äh, von der Berührung с Божьим помазанием, mit äh, einer göttlichen Salbung. которое было на этом пророке. Das, was auf diesem Propheten war. Вау! Wow. Вау! Окей! Необыкновенный человек. Das war ein ungewöhnlicher Mensch, Елисей der Elisa. был необыкновенный борец за Also истину. er war ein ungewöhnlicher Kämpfer für die Wahrheit. Он начал свое служение при нечестивом царе Ахаве. Er hat seinen Dienst angefangen bei dem gottlosen König. И вот знаешь, не всегда твое служение сопровождается конфетами и салютом. Also weißt du, dein Dienst wird nicht immer begleitet mit äh, Feuerwerk und äh, mit Bonbons, mit Schokolade. Иногда тебе нужно просто прорубать свой путь. Manchmal musst du einfach nur deinen Weg äh, durchbrechen. Вот, äh, irgendwas вот vor dir. Бери мачете и Nimm руби, einfach deine да? Machete und äh, mach alles klein vor dir. Also der Elisa wurde nicht, äh, ist nicht nur einfach äh, ein Prophet. Э, er hat nicht nur einfach Menschen gedient, indem er geheil, äh, sie heilte, indem er sie auferstehen э, ließ oder indem er ihnen einen guten Ratschlag gegeben hat. Er hat die Wahrheit ertönen lassen. Und er hat den Götzendienst äh, überführt und Menschen ermahnt. Was denkt ihr, gibt es in unserer, in, zu unserer Zeit keinen Götzendienst? Der größte Götze in unserem Leben, also zu unserer Zeit, das ist unser eigenes fettes Ich. Моя Privatsphäre. Also meine Privatsphäre. Как люди говорят, да? Wie die Menschen manchmal so sagen. И вот это я жирный сидит на троне. Und dieses Ich, das fette Ich, sitzt auf dem Thron и никого не подпускает und lässt zu sich niemanden an sich и heran поклоняется ему, да? und betet ihn an. Деньги, карьера и так Also далее. Geld, Karriere und äh, alles weitere. И вот Божьи служители Und Gottes Diener не должны молчать dürfen nicht schweigen и вот все покрывать любовью, как сейчас und модно alles, говорить, да? und alles äh, mit Liebe decken, wie man so schön sagt. В наше время даже ожидается. Also zu unserer Zeit wird sogar von uns erwartet. А мы живем в последнее время. Und wir leben äh, in der letzten Zeit, wie die Bibel das sagt. Наше время ожидается. Unser, in unserer Zeit wird erwartet, что вот Божий служитель, dass ein Gottesdiener, он должен ein быть Mitarbeiter, такой, такой блаженный. Er soll äh, so Gott glückselig sein. Такой добрый, so, да? so kuschelig und warm. Снисходительный. Und so nachsichtig. Такой резиновый, знаете, да? Also so gummiartig. Из него можно шапку валять. Aus ihm kann man alles machen, was man Он möchte. все должен покрывать любовью. Er muss alles mit Liebe decken. Он всегда должен щеку другую подставлять. Er muss immer seine andere Wange hinhalten. Некоторые так и говорят. Also manche sagen auch so. Разве тебе не полагается подставлять другую Musst, щеку? да? Ist das nicht so, dass du deine Wange hinhalten musst? Но Божий служитель. Aber Gottes Mitarbeiter. Здесь есть Божий служитель. Gibt es hier Gottes Mitarbeiter? Есть Божий служители. Gibt es hier Gottes Mitarbeiter? Тогда послушай. Dann hör ganz genau zu. Божий служитель Gottes Mitarbeiter состоит на службе у Бога. be, äh, ist, äh, ist unter Vertrag, unter Vertrag Gottes. Он должен провозглашать Его слова. Also er muss seine Worte verkündigen. Не свое понимание Его слов. Да? Also nicht sein Verständnis von Но seinem Wort. Его слово. Sondern sein Wort. Его истину. Seine Wahrheit. И нам нужно бороться за истину. Und wir müssen kämpfen für die Wahrheit. И в наше последнее время. Und in unserer letzten Zeit. Когда истина так искажается. Wenn, wo die Wahrheit so verzerrt wird. Когда Евангелие пытаются ну, исказить, вот так вот смягчить, растянуть. Wo man das Evangelium versucht irgendwie zu verzerren, so irgendwie äh, anders zu machen, als es ist. ну, как бы говорят, это не актуально в наше время. Äh, wie, man, wie man so oft hört, es ist doch nicht aktuell in Ну, как unserer бы Zeit. Евангелие, э, да, оно должно быть э, ну, в духе времени, да. Also das Evangelium muss doch im Geiste der Zeit sein. Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Gott ist Amen. gestern, heute und in Ewigkeit И Ев- derselbe. Его истина, она непреложна. Äh, Sein, seine Wahrheit ist äh, unbestreitbar Его слово не изменяется. und sein Wort verändert sich nie. Как оно действовало пять тысяч лет назад, Wie es vor 5000 Jahren gewirkt hat, две тысячи лет vor назад, 2000 Jahren, так же оно действует и сегодня. so wirkt es genauso auch noch и heute завтра. und auch Amen. morgen. И если мы Und wenn wir не сохраним Божью истину, werden die Gottes äh, Wahrheit nicht bewahren, никто не узнает Бога во всем Его величии. dann wird äh, niemand Gott in seine Größe und seine Herrlichkeit erfahren. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Окей. Okay. Елисей, Der Elisa, он был человеколюбивый, das, der war äh, Menschen, äh, der hat Menschen geliebt, как и его Господь, wie auch sein Herr, которому он служил. dem er gedient hat. И мы вот читаем, что там произошла война. Und so lesen wir, dass dort äh, zu einem Krieg kam. 4 Царств 6 главе, если вы пишете. Also wir, das könnt ihr nachlesen in 2. Könige 6. 4 Царств. Окей. In 2. Könige 6. А, Пророк Елисей пересказывал царю Израильски все слова царя, Сирийс- э, ца- царя сирийского, Also der Elisa hat dem, äh, dem, dem König alle Worte von dem König äh, von Syrien всю эту стратегию войны, äh, да. erzählt. Er hat die ganze Strategie erzählt. И царь сирийский никак не мог победить израильтян. Und der syrische König konnte den äh, israelischen König nicht besiegen. И когда он узнал, в чем причина, Und als er erfuhr, woran das lag, он, он сказал, приведите мне этого пророка. Hat er gesagt, bringt mir diesen Propheten. Интересно, что он не сказал, пойдите, убейте этого пророка. Да? Interessant ist, dass er nicht sagte, geht und bringt diesen Propheten Он сказал, um, приведите мне этого пророка. Sondern bringt mir diesen Propheten. Очевидно, что он его знал. Offensichtlich kannte er ihn. Но откуда? Aber woher? одной главой раньше, um, eine, ein Kapitel äh, vorher, мы читаем, что был wir, такой у него офицер, also, hatte so ein, also er hat so einen Offizier gehabt, der hieß Nehmann. И вот мы читаем эту историю. Und wir lesen diese Geschichte. Прокаженный Нейман едет в Израиль. Also der aussätzige Nehmann, der fährt nach Israel. По слову Nach einem Wort von einem gefangenen äh, israelitischen Mädchen, das es ihm erzählte. он едет к пророку Елисею за исцеление. Also fährt er zum äh, Propheten Elisa, um geheilt zu werden. Не знаю, на что он рассчитывал, Ich weiß nicht, womit er gerechnet но hat, вот он едет за исцелением. aber er fährt und möchte seine Heilung abholen, И вы sozusagen. знаете, что Нейман, Und wisst ihr, dass der Neemann, он получает не только исцеление, er bekommt nicht nur eine Heilung, э, по слову Елисея. Also nach dem Wort von Elisa. Он знакомится со всемогущим Богом. Er äh, lernt einen allmächtigen Gott. Он учится там смирению и послушанию. Er lernt dort Gehorsam und Demut. Äh, und Demut. И вы знаете, иногда мы молимся. Wisst ihr, manchmal beten wir. И нам так нужен вот срочно ответ от Бога. Und wir brauchen so schnell eine Antwort von а Gott. он не приходит. Und es kommt nicht. И иногда. Und manchmal. Может быть, этот ответ. kann diese Antwort, должен прийти через смирение или, Also- по- и послушание. äh, müsste diese, diese, diese Antwort durch äh, Gehorsamkeit und durch Demut kommen. И вот Нейман возвращается здоровым к своему царю, Und so äh, kehrt der Neemann gesund wieder zurück zu seinem König продолжает службу, он macht weiter den Dienst, но при Hof, этом aber dabei, он уже не поклоняется идолам. Er betet nicht mehr die Götzen an, он поклоняется Богу всемогущему. Er ähm, betet den allmächtigen Gott an. Von и, Israel. и вот этот царь сирийский, Und dann gibt ihm der syrische König, он, он имел глубокое почтение пророку Елисею. Also er hatte eine tiefe, tiefe Verehrung, tiefen Respekt vor dem Propheten Elisa. И мы сейчас не будем читать это место, у нас уже нет Wir lesen das jetzt, äh, diese Stelle nicht mehr, wir haben keine Zeit mehr. Aber das könnt ihr euch gerne aufschreiben. Глава, 4, Zars, 6 глава. Also 2. Könige 6. 17 по 23 стих. Von dem Vers äh, 17 bis 23. И мы видим, как, как, как Бог помиловал эту сирийскую вражескую армию. Und wir sehen, da, wie Gott äh, ja, diese, diese syrische Armee verschont hat. Вот своим человеколюбием. Also durch sein äh, Menschenliebe и доверием Господу. Und durch Vertrauen an Gott. Елисей положил конец многолетней войне между Сирией и Израилем. Hatte Elisa das Ende von dem langjährigen Krieg gesetzt. Вот нашелся бы сейчас сейчас такую, да, Елисей. Das, das wäre cool, wenn wir jetzt so ein Elisa auch Чтоб bekämen. прекратилась эта война в Сирии, в конце концов. Dass endlich einmal dieser Krieg in Syrien aufhören kann. Но вот тогда было так. Aber dort damals war das so. Тысячи жизней были спасены. Und tausende von Menschenleben waren gerettet. И кроме того, und außerdem, в языческом царстве in diesem ähm, heidnischen Königreich люди, kamen Menschen hinein, которые верили в всемогущего Бога, die an den allmächtigen Gott äh, geglaubt haben, которые могли влиять на окружающих, die Einfluss nehmen konnten auf ihr и Umfeld рассказывать им о Божьей любви. und äh, erzählen konnten über Gottes Liebe. И Елисей был человеком необыкновенной веры. Also Elisa war ein Mensch von unglaublichen, ungewöhnlichen Glauben. Если хотите, чтобы ваша вера росла, Also wenn ihr wollt, dass euer Glaube wächst, изучайте судьбу Божьих людей. dann äh, studiert die Schicksale von Menschen, die Gott früher gedient haben. Елисей имел даже большую веру, чем его учитель Илья. Also Elisa hat sogar einen größeren Glauben gehabt als sein Lehrer Elia. Он даже знал, что вот ничто, ничто, так сказать, пустота. Also er wusste sogar, dass nichts пустота, так сказать. Я не понимаю. Лера. Я Пустота может превратиться в Божье не, нечто. Also das äh, sogar nichts, also die Lehre kann in etwas äh, etwas verwandelt werden von Gott. Вот была такая история с одной э, вдовой. Es gab so eine Geschichte mit einer Witwe, у нее не было ничего. die hatte gar nichts. Она пришла к Елисею за Die, помощью. äh, also die kam äh, zum, zum Elisa Да. äh, für die, äh, zu, äh, И wegen der Hilfe. Елисей сказал ей собрать у всех соседей сосуды. Und der Elisa hat gesagt, er soll äh, bei allen ihren Nachbarn nach Gefäßen И suchen. там где-то у нее затерялась ку- ма- э, кувшинчик масла. Und dort hat sie irgendwo noch die Reste vom Öl gehabt. И она должна заполнить была все эти сосуды. Und sie musste all diese äh, Gefäße füllen. И интересно, что масла хватило ровно на столько сосудов, сколько у нее было. Und interessant ist, dass äh, das Öl für so viele Gefäße gereicht hat, wie sie gehabt hat. И она была спасена от голодной смерти. Und äh, sie wurde gerettet vom Hungertod. Богу нравится наполнять нашу пустоту. Gott gefällt es, unsere Leere zu füllen. Когда мы приходим к нему. Wenn wir zu ihm kommen. И говорим, Господь, наполни меня. Und wir sagen, Herr, fülle mich auf. Наполни меня. Fülle mich auf. Богу нравится наполнять нашу, Gott нашу gefällt пустоту. es, uns zu füllen, unsere Leere auszufüllen. иногда он даже приводит приводит нас в пустыню, где ничего нет. Manchmal führt er uns sogar in die in die Wüsten, wo nichts ist, где мы полностью зависим от Него, wo wir vollkommen von ihm abhängig werden. И потом Он нам являет свое обеспечение. Und dann zeigt er uns seine Versorgung. Вы знаете, мы привыкли полагаться на себя. Wisst ihr, wir sind gewohnt, auf uns selbst zu verlassen. На наши страховки, auf unsere Versicherungen на наше умение, auf unser Können, на, наш, на наше планирование даже. Auf unsere Planung sogar. Но Бог хочет Aber Gott möchte, научить нас доверять Ему, uns äh, beibringen, чтобы ihm мы zu vertrauen, полагались на Него. Damit wir uns auf ihn verlassen können. И Елисей научился этому. Und der Elisa lernte es. Поэтому Бог смог совершить через него столько чудес. Deswegen war Gott fähig, durch ihn so viele Wunder voll zu, и мы zu это vollbringen. не понимаем Бога. Und äh, manchmal verstehen wir Gott nicht. И вот Елисей научился слушаться Бога во всем. Aber der Elisa lernte Gott in allem gehorsam zu sein, auf И ihn здесь, zu hören. здесь мы видим даже определенный закон, Also- духовный закон, о котором говорил Иисус. Also äh, hier können wir sehen, so einen bestimmten äh, geistlichen Gesetz. Мы прочитаем это место и Wir будем wollen dieses, äh, заканчивать. diese Bibelstelle lesen. Матфея 16, 24, 25. Das ist Matthäus 16, 24 bis 25. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест твой, следуй за мной». Ähm, wo ist das? Niemand kann zwei Herren dienen? Матфея 16, 24, 25. А, 16, sorry. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Okay. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Была ли жизнь Елисея необыкновенной? War denn das Leben vom Elisa ungewöhnlich? Да, Ja. но чем? Aber mit was war sie ungewöhnlich? тем, что в ней было много Бога. In dem, dass von, uh, in seinem Leben so viel von Gott было war. много веры. Es war viel Glauben. И Бог мог беспрепятственно действовать через него. Und Gott äh, konnte ohne Hindernisse durch ihn wirken. Бог, он безграничный. Gott ist grenzenlos. И Елисей, он бы, он, он бы хотел вообще не ограничивать Бога, да? Еще больше его не ограничивать. Also Elisa hat versucht, äh, Gott äh, nicht noch mehr zu begrenzen. Но он сам был человек ограниченный. Aber er war selbst ein begrenzter Mensch. И вот Елисей, он такой пример для нас. Und der Elisa ist so ein Beispiel für uns. Чье послушание, Äh, in, der, Sa- in den Sachen der сострадание Gehorsamkeit, людям, was äh, den Mitleid gegenüber Menschen Мужество. anbetrifft, äh, durch seinen Mut. были необычными. Das, äh, waren, das waren ungewöhnliche Dinge in Хотя он seinem был такой же Leben. человек, как мы с вами. Obwohl er genauso ein Mensch war wie du und ich. Абсолютно. Absolut. Из плоти и крови. Der war aus Fleisch und Blut. Те же проблемы. Der hat dieselben Probleme gehabt. Да, другое время, но те же проблемы. Ja, es war eine andere Но у Zeit, него aber dieselben была Probleme. Необычная вера. Aber er hatte einen ungewöhnlichen Glauben. Поэтому прими сегодня решение. Deswegen treffe heute eine Entscheidung. Прими сегодня решение. Treffe heute eine Entscheidung. Стать необычным. Uh, ungewöhnlich zu Это werden. процесс. Das ist ein Prozess. Мы учимся этому. Also wir lernen das. Выходи из своей зоны комфорта. Komm aus deiner Komfortzone heraus. все лежит в решении. Alles liegt an deiner Entscheidung. Испытай Бога. Prüfe den, den Доверь Ему свою жизнь. Und vertraue ihm sein Leben, dein Leben Он an. может сделать в твоей жизни такие потрясающие вещи, которые ты даже не мечтал. Er kann in deinem Leben solche unglaublichen Dinge vollbringen, wo du niemals geträumt hättest. И Давайте мы закроем свои глаза. Игру прославления вы хотите? Lass uns unsere Augen schließen. Должно прийти решение. Es muss eine Entscheidung kommen.